mwiri mwiriwe mwebwe mwese mwahisemo kubandanya muteramanye na radio isanganiro nizere ko muri ko muragira ibihe vyiza muherereye hose mugira n'intango ya weekend nziza muri hose ndabaye ikaze rero muri ca kiganiro mwari murindiranye igishika muri benshi ni kiganiro giricushikirije kiganiro giricushikirije rero ni kiganiro kibaka ryo kugira ngo namwe muhabwe ijambo mutubwire mushikirize ivyumviro vyanyu makuru atandukanye aba yaciye hano kuri radio isanganiro kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kugira ngo namwe mugire ijambo mugire ivyo bita comment ni kiganiro rero kugira ngo namwe muze muraterera inkuru zitandukanye ziba zavuze ngaho kuri radio isanganiro icyo muvyumvira ko icokogwa ngene mubibona ibintu vyogenda ni nayo mpamvu rero kino kiganiro cyabayeho kugira ngo radio isanganiro ibugurira imiryango namwe mushobora kugira icyo mushikirije ingere rero mu kanya isase zeda zidayibutsa amwe makuru amwamwe acana kuri radio isanganiro twashoye kubashikiriza muri nondwi hari n'ayandi atandukanye namwe muze guhabwa ijambo mugire ico mushikirije hamaze iminsi havugwa ikena ry'igitoro bamwe mu bashoferi bavuganye na bagenzi bacu haba hano mu gisagara cya bujumbura eka no mu ntara zitandukanye bavuga ko iryo kena ry'igitoro riri ko rirabakora ko bamwe bakavuga ko bamara umwanya muremure batondeye ibitoro bakasonzera birashika mbere ngo bakarenganywa hakaza abantu bita VIP badatonda bakabaca imbere ibitoro bigaca bikama batararonka bamaze iminsi n’iminsi batonze habwa ijambo nawe ubwire icyo ibivuze ko ikindi cyavuzwe no kuri radiyo isanganiro mwabyumvise no makuru babashikirije uno munsi ni icikagurika ry'umuyaga nkuba hano mu gisagara ca bujumbura ikamere no mu ntara zitandukanye rimaze iminsi gibonekeza bamwe rero mu bakora ibikorwa birangurwa n'umuyaga nkuba nk'abakora muri za kafetariya hamwe badandariza amata y'ikivuguto n'ibyufyu eka mbere n'ibindi bintu biba bikanye nk'amaji amafanta n'ibindi bakavuga ko ariko barakora bahomba kubera iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba na babandi bateranye ivyuma mu bitaba basudel bakavuga ko bitaborohera mu kurangura muga wabo mu gihe aba atamatara ahari iyi ni inkuru yavuze cyane yanavugishijwe n'ibinyamakuru ikambere no kuma social media ni kuvuga ku ingangurukana bumenyi ni umwigeme wari mu kirundo yitwa Christera mwarumvishije ko yari yapfunzwe yamaze gushikana mu bihorero rikuru ryari mu ntara ya Ngozi ubutunganire mu kirundo bakaba mwagiriza ko ngo yamenye ibanga ry'akazi ariko mwarumvishije byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yari mu ntara ya mu ntara ya Karusi atanguza isekeza ryo kuraba imanza zacitse nabi yari yamirije abacamanza ko baciye za ngondagonde ku munsi w'ejo ndetse mwarumvise ko n'umushyikiranganje w'ubutungane yari yarishikiye hariya mu ntara ya Kirundo kuraba ibijyanye n'ubwo rubanza ingene rwaciwe Nichegera cha kabiri cy’umukuru w'inama nkenguzamateka bamwita Fabrice nkuru nziza mu rugendo yagize ari mu ntara ya Rumonge hari ryari hari ku munsi wa hirya ejo ku munsi wa gatatu yamenyesheje ko inama nkenguzamateka igiye gukora urusasuma canke kugirisha ibiganiro kugira ngo barabe koko ibice mirongo itandatu 60 kwijana biri mu ibwirizwa shingiro bihabwa abantu bava mu bwoko bw'abahutu ko boja mu nzego hamwe n'ibice mirongo ine ku bihabwa abo mu bwoko bw'abatutsi koja mu nzego barabe koko ko bigikwiriye aho rero yavuze ko iryo sekeza rizotangura mu kwezi k'umunani kugira ngo barabe ko byaba bigikwiriye ko baraba abantu bisunze ubwoko mu kubashyira mu mabanga atandukanye canke ko boraba ko babishoboye amakuru ni menshi cyane yaciye hano kuri Radio isanganiro cyo no gusaba rewe wayakurikiye sangwa ikaze kabisa jewe sinarayumvise nibaza gutelefona ehe ndaza kukubwira ingene nanje nagenda akurikirana nawe ingene wagira urayumviriza nuko rero ndabayikaze mu kiganiro cy'uno munsi gira icushikirije kigiye kuremeshwa na jewe Jean Marie Vianney ngenda kumana beshi bantazira kormi hariya mu buhinga bw'ivyuma rero Eric Wimana akaba kabari wagiye kufasha kwakira amatelefone yanyu tubayikaze mwese amahoro n'amahoro nuko rero ushobora kuba ari kuri atwiyumviriza ukavuti none koko wana call me uratubwiye byinshi ariko ntutubwiye inimero tuza guhamagara ko ariko imbere y'uko duhamagara ngaha kabisa ku iradiyo ntibabipa uragenda hariya ku ibutike cyangwa kuri wa bandi bambaye utujire dusa na jone rero ibyo bintu birateye agahinda ni ukuri dusabye umushyikiranganzi agezwe agezwe iby'ibitoro yogerageza akaraba ingene bintu byogenda ibyo bitoro turabona ko birenze cyane igiciro kirarenze ni mm-hmm. barabe bashinga ibiciro bisunze murakoze cyane kuko tubyumvise ubunyene nabwo biradutangaje rwose mm-hmm. murakoze cyane Ubumva karabaye n'akajagari kitekiduka urumva kuwe. riraguwe. Mm, bakidugije ibeye. Rero twe dusaba nyina amashinga amateki kibazo cacu cy'igitoro cabe n'igihugu cy'ikibazo cabe cy'igitoro kirabe ne gihugu no bahatokombere mm, ariko harumbishije izashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ndetse n'umuvugizi w'ubushikiranganyi bw'amasoko ntangangumvu ya ariko n'abashinga amateka anatanda yuko akuma bahoze umenga nti bakirante ukibabona hey. ikibazo mm. bari kugira icose bakivuzeho koko baserukira bene igihugu no mhm Jerome yari yamaze gushikiriza icyumviro ciyo ngo abashinga amateka ngo muve mu gacerere wabunge assalamu alaykum nuko rero niya aiwanyu havugwa amaki nakogira icyo ushikirije muhandanye mutwakura namwe muhabwa ijambo ibikorwa byiki byo kubaka sitade muri ninga mu cankuzo e, bo bariko baratangura kwinjiramo bariko barahonja bukebuke sawa sawa rero duga kwijambo gira icyo ushikirije ee gira icyo ushikirije nawe ku makuru twabashikirije hano kuri radio isanganiro muri inondwe yego ee ee tigira icyo ushikirije cyangwa ni kwa weriya Eliya rero Ashivyiwe ivyiwe ni atari. wewe wari mu biki none one munywanyi yamaze gushika aro aro Allo. eh ndagwaye mwiriwe musaza Mahoro maoro. Umeze neza ego nda Asha numva ko nakajwi karongorotse kabisa n'ubu kubera igitoro cyabuze eh, ibintu nyine bigira bipfe bigira bidupfane kubera hama ubu kwiyunguruza none gushika ngaho igihanga pasika nangahe muravuye ngaho ibujumbura ashaho nenga n'ibindi bindi kwereka bwiza kuko kwiyunguruzaho n'ibindi usanga Eh, ni nuko ntibarabe ubutungane bumutunganiriza bizaba ari byo sawa kuko hariya ko yoba yararenganye kwe ariko hanubishije ko yamaze kurekurwa bwana pascal ego kurekurwa yararekura mugabo urumva yuko yarekuwe ku by'agateganyo muga ntibigeze baca dosiye y'ibyo bamuregaga hmm. eh, n'uwo mwaka w'amashuri bawumusubize vema ntabwo byumvikana ukuntu kuko urabona nk'umuntu agiye turankura nk'igozi yadushikanye nk'ari usanga kubera ibitoro byaduze usanga bamuzinze eh. nawe washyitse nyine ahita nyine atazimba abantu mm. umushyikirangange we akwiye gutura ibintu by'igitoro kabisa mhm. mm. utiwerewe akorwa iki rero pasika bambe jean paul ah, ko rero ikiganiro ni giricushikirije nkuko mubizi ikiganiro giricushikirije ni ikiganiro kiba karyo kugira ngo namwe mutubwire amakuru avugwa ngaho iwanyu tutamenye alo alo mwiriwe neza mwiriwe ndi Jerome Ngarutse eh nyarusake rero kugira tu mwanya abandi eh urumva rero yego ubu bo biragiye kuba nabi gose gusumba eh gute urumva ko nuko kiduje bakidukije mm ubushikiranganzi bujejwe gutwara abantu eh. niburabuce bushinga n'ibiciro rero umuntu ashobora kugira ako kandi n'ibyo bitoro bimba biboneka iboneke eh abaca bishinga nyine bakera kiduza urazi ko badateba bajyanye ari cyo gikorwa cyabo Aha, Yohani ya kuva ku murongo. Undi munywanyi ashitse. Alo alu. Alu. Ni sawa sawa wakiru. Mahoro mukuru. Umeze neza nyakubahwa. Turakenguruka. Eh, habwa intebe y'imbere. Yego ni kwisanganira. Asha washitse kabisi nami sumba ingimba. Cyane chane, ni story Karusi bugenyutse. Ah, ni sawa story ngai Karusi. turakenguruka kazi rero nawe uhabwa ijambo n'isitoni uti bakiduze mugabo kiboneke kiboneke kiboneke eee eh. eh. urakoze urakoze nesitori urakoze halo halo halo imali nyabihanga hanga ijana na rimwe inde yaba babanza kutubaza bo bagira ibyo baje gufatira mugabo twabahaye intumbero baba bakije mu gabanyagihugu baba kutubaza mugabo bakafamaza kwigira icegeranyo mm none bagenda bakigirira ibyabo amategeko tubonagwa nk'imvura itigezi kuba none alexi bo nkawe leta igomba gufata ingingo kibanza kukurondera uti tubigenze ukunuko twobashikiriza ariko twebwe abamenyesha amakuru si twe tugejeje gutora inyinshi ibyo bibazo hariho mwatoye mwahaye amajwi nibo mwo kwitura ubwa mbere aho batoye eee eh, uhereye ku mukuru w'umutumba ukagenda ukamubwira umwe bita segiteri hanyuma ukagenda kwa musitanteri no kwabura amatari urumva ko umukuru w'igihugu yamavuga uti ufite ikibazo mu ntara aje kwabura amatari nabyumva ariko ariko turabona ko umengo izo nzego ntizita abanyagihugu eee eh, ntizibitaho kandi mwe mwazitoreye dani eee eh, niko bimeze urumviriza rero Ego. ugenda kwitura kanga kukumviriza. Eh. Uzoca unonera ku nimero ya Sebarundi nyene cubahira umukuru w'igihugu uco bimubwira urya telefone yiguma yuguruye. Eh. Eh bacha bamubogoza acaza kurya acasubira ku rwagwa. Na kanimero kiwe dufite. Eh. Sawa no ikibazo ciwawe ni cyayi. Ikibazo vise. Eh. iki kintu bagize co kongera ibiciro igitoro eh. ahubwo abanyagihugu tugiye kuhagwa tugiye kuhagwa kabisa kabisa hmm. uko ico giciro kirarenze kirarenze n'ubukene abanyagihugu dusanzwe turimwo hmm. basaba yuko mwo mwotuvugira umushikiranganji yafati yu ajejwe ubudandaje eh kwico giciro kweriyo gisubizamwo erega none kubera iki baduza ibitoro canke ibidandazwa kanaka mhm. ata mishahara y'abakozi baduza twasaba mm. rero nuko boca babitunganya neza bakaduza n'imishahara y'abakozi mm. kugira ngo umukozi nawe aronke ingene ashobora no kwiyunguruza mhm. nivyo vyoba byiza byofasha n'ahandi ho tugiye gupfira mu bana ariko warubishiye ko eh, leta y'uburundi mu minsi iri imbere bategekanya kunganisha imishahara bimwe bita harmonisation de salaire mu rurimi rw'igifaransa eee eh. eh, ngira ngo bizoca bikorerwako iby'igitoro ntihatari ntihatari kuyunguruza ubu biragoye yego hanyuma isanganiro ino munyabikere ntivuga neza sinzi igicuma ariko muri uwo mwanya uko batwumviriza eee ndabumviriza eh, bivuga n'umucanwa rwose bivuga n'umucanwa mwinshi rwose mbere ntitwibumvirize ino kweri isanganiro ntivuga neza hari imbere yanjye kabisa ni kumwe n'umufundi nemera cyane erike w'imana Ego turarindiriye kabisa ngo ngweje ngo bazodu. Eh. Ego kabisa. Ah, nemwe ruka kuronka ryari Mabuji. Eh, byemererwa kuronka igitoro ku munsi wa kabiri eh, kuva ku munsi wa kabiri yo gushyika munsi wa gatanu nturigere usura kuronka oya ndasura kuronka kweri none yakuntuze eh, ku masitasiyo ba pompiste barabizeza ko gishobora kuza umwanya n'umwanya twere mhm. kabisa barabe ingingo bayinyanywe kuko badugije ko amafaranga menshi abantu nabo urazi buturakenye mm. amashuri agomba atangure mhm. eh, ibintu byose urazi ko byaduze ibintu byose birazimbye mm. kabisa babanze barabe kabisa kuko abene igihugu turarembye kweli eh, uti babanze babangira ariko itegeko ryo kugituza ryamaze gusohoka bapunguze basi bagira amahera make rero abanka esase yaduze kamahera 600 hanyuma rero nari ko ndakubwira ah, ku bijyanye na esansi si ibintu si ibintu eh, narimbuze ati mbe kubera iki leta imbere y'uko abanyagihugu dufatwa n'ingorane zijyanye no kwiyunguruza kandi dusanzwe tutari mu buzima bworoshe byari byiza kugira ngo igitoro bakiduze igiciro imbere y'igihe kugira ngo ah, noneho ibintu bitarononekara abantu mm. ubuzima bubandanye nk'uko byari bisanzwe mm-hmm. ariko noneho ntacyo ko ariko yabyiyumviriye bakaba badugiza igiciro ngira ngo tugiye kukironka kugira ngo ubuzima bubandanye nk'uko bisanzwe utimwere bw'ipfume kiduga ariko kiboneke mu kirongo ko mucifuza yego yego hmm. ariko kandi umuntu ariko arakurikirana amakuru hirya no hino mbe kubera iki habaye eh, zakomeza habaye za afurika komyuniti mbere eh, ko twumva hirya no hino mu bihugu duhana ibi bitoro bihari nyabura ntibagikora iyo bwamye nyimba nyimba bidashoboka ko bironka biboneka mu burundi bikwiye hmm. eh, imigenderanire y'ibibindi bihugu duhana imbere ibe myiza bivuye ku barongozi b'ibihugu byacu kugira ngo umubanyi abuze iki ubundi mubanyi akimuhereza tibagerageze rero baze barahanahana ibidandazwa na twige agatoro kaze karaboneka na cyane cyane ariko arumvishiriza ashyikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ko ngo igitoro muri tanzania Dar es Salaam ari nwa nawe ntiza eh si byo nyene none kubera iki iyo barinwa nawe hariya muri Tanzania hama mu Burundi kikabura mm umva ko ni mu mastoke y'u Burundi ari Dar es Salaam ngo ariko ngo bakizana niba badakunda igihugu ntibakunda ariko ucabumva ko hari ibyo badahurije ko nabo bakizana hamwe n'abaserukira leta mm nibyo rero bategerezwa kumvikana kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo umunyagihugu ntarinde eh, guhura n'ingorane hmm, ndagushimire cyane manu ntakiro n'umunywanyi ariko arampamagara ntabasha avura nawe Ego. Eh, hari ibyo wari waranye ewe. Za. Hari ibyo wari waranjyanye. Nuko reka newe. Ego Freddy. Nabandi baturabire bakurabire kwa karorero. Eh. Ego. Sawa sawa sawa ikaze rero nawe mu kiganiro gira ico cikirije cuno munsi. Nakoze cyane nahora ni mugongo manga na mahoro. Ah, oni sawa sawa nanje ameruka kwaca keri ryagenda namaze iminsi narifata. yego ya basha ibitoro byawe bimaze byananiranye mugabo rero ngira eh. kamere ko igiti gitoro eh. aba aba aba umuvugizi wa leta ati amafaranga amwe azova ah, mu bushikiranganje bw'ubudandaji aha bati igitoro kiri muri tanzania cabuze imodoka kizizana hmm. ati iruzuye mhm. amatransumirira muri iyo minsi hariho iradiyo aho numviriro baravuga bati nitumbi gituma urundi zakoresha umuhora w'amazi mu kuzana igitoro harura mm. n'umwanya kimara ngo amasaha cumi kugira kibe catse mu burundi nimba atabatandatu nihenze gatoya mm. ariko ahandi kikamara iminsi myinshi cyane kitarasha ikintu kiyo kizana zirya modoka mm-hmm. murumva ngaho onye yuko ari uruhombo ku gihugu n'abanyagihugu mm-hmm. hanyuma umuti w'uko ukizuza mu gice kiboneka mbega mu byo amafaranga igihugu izokoresha iyi bije y'iki gitoro kiduze ko arimo mm. agahita akabyerekana mm-hmm. nicyo jewe nariko naravuga nshimikira ko cyane rwose bamwe twatora bibaje mu kigobe ngo batuzabone eh, bibiri na mirongo na gatanu baza kuturondera kwa amajwi na za ntonde zugaye mhm. yewe ndakumva Fredina nkavuga yuko rero bakwiye kugerageza bakaraba ibintu bakaraba akajya byopfunga nko mugenzi mabuji abivuye ko yabivuze mm, ariko hariya bavuga Freda ngo igitoro cyopfuma kitsimba kikaboneka ko twoguma ku masitasiyo tumara iminsi n’imisi tutaronka kuzimba kikaboneka ni kimwe eh. nuko haduze ko gasanga menshi ko bibaza yuko haduze igitoro cyonyine gusa mm. cya kiro cy'umuceri cya cy'ibiharage bya ibijumbu ibiraya bigiye kuduga ibeyi nabyo mhm. adogipakira modoka yadugije badugije kwitike areke nawe kukiduza mm. urumva n'urukurikirane rw'ibintu byinshi cyane rwose bizoca biduga mm. urahazi rero bagira ngo eh, ngo ni igitoro cyonyine gusa aho bariko baratwumvise rero mm. ah, nkaca ngaruka ku kiri naco cyo mu butungane eh. tubahira ati mu butungane oh, hariyo ikibazo kandi tubwa abivuga mhm. rero mvuga ati nagerageze wenyine niwe nibaza yuko ata abo mu butungane tuhasanga bakore neza twe dusaba yuko bakora neza ariko mugabo nawe akabaraba harimo abagenwa n'iteko ry'umukuru w'igihugu mm. hakaba n'abandi bakorera akazi bize mm-hmm. bahabwa akazi n'amashuri bize nkaca mvuga nti bahabwa akazi n'amashuri bize eh. bareke gucira imanza oh, ku matelefoni cyangwa ngo barabeti uyu muntu yazanye yazanwe n'umutegetsi kanaka akomeye reka mera mugumizeyo mera yirindije gatoya ngaho onye kiniki bacishaho kuri kuri rero mm. ndiko ndabivuga yuko ndanashimira mbere abajiri ubutungane mu gisagara ngaha ca bujumbura muri ah, sentare purakinga impande ya perezidari mm. ingene yarenganuye abantu babiri bari bakuye imugongo manga ku musozi wabutangazwa ku ku karenganye k'umuntu aciye ku biriniki n'itegeko rimwe ishyirahamwe hama abantu barabatora barapfunga barabazana muga yacibwa ati nimugende genda mukoresha ingo yo iteko mwitoreye mwebwe nyene ndaribona ko ngaha mwese muri hurizako mm rero uwo muntu aja gutora agacaja kurengana abahuza bahanuye umukuru mutumba yahanuye agaca birenga ko atiyo nzoja ndahaza mm. eh, boba akarorero nk'abo n'ukuri jewe sindabazi ariko muce hamwe ubundi abazi nabo ku mutumba umwe mm. nicyo umuntu cyo gushima yuko abo bantu imana yagize ati ntushobora ko abantu b'ibanze barenganywa mbona n'abajejwe ubutungane bati ntidushobora guca urubanza ducutse amategeko mhm. eh, abantu barakaye nko mu gaco ka komine mugongomanga barahava mu nyuma baraza ariko nshimira n'urugozi za komine mugongomanga baciye baba bakurikirana abantu basaba yuko bari kugwa bakavayo mhm. rero ntiyaje umuntu azokora ikosa agira ngo je mfise imbere kirazira mhm. eh, kiranazira ntibakurikiza amategeko aho mu isanganiro murafise amategeko abagenga yes jewe perezida naho nkora ndafise amategeko angenga ati jamari vya nange ndakumana wagira udugana ku muberure hindukira uje guca mu nyabiraba uje guhindukira ute mu kanyosha mm. urumva yuko aba urugendo kandi ku makosa yiwiwe wowe utafise yewe mm. nanjye akansha naho ntari guca mm-hmm. urumva abantejeje urugendo yewe abona nabo baciye urubanza baruhiritse bagapfunga uwo muntu barabe babakurikirane urakoze cyane fredina twumvikana n'umushoferi yuko abana babashikana kujya mutaho mm. mugabo baje babaterera ahantu bita kujya ko ntabure mm. bari gufata nk'akamoto k'ibihumbi nka bitanu mm-hmm. naho imoto mbona baca baduza ngo ibihumbi icumi abantu bagera kuri bitanu imana irakwiye kudutabara kabisa mm. ariko bajya rumva rero ego kiboneke mu gurumva umuntu yemeye akabeyi mugaba bazaramushikana ahantu nyene ahantu nyene baba bakeneye gushika mu gurumva nk'uno muzi umutima wagumye uri hejuru nzite abana banjye nibashinga numva birasike baciye hari ibiharuro birebire biteye ubwoba mm. eh, icyo kintu bagikurikiraniye hagufi mugabo n'ubundi abisubiyemo inama nshingamateka itume ku musitangano w'iza cya leta mhm. asigure neza ibintu yuko aya mafaranga badugije ko yuko icyo bateguriye azokora mm. yego kubera bagiye barabireka gutya hanyuku haduza haduka ko n'ibindi kubona batubwize ko amayinite y'amamega y'amatelefoni bakabihindagura ndabateye urutsingane ngaha mukinanira haturuwa sawa rero duka ku ijambo hariya rika rikarangirika utikoresha umwanya musaza ndabona umwanya uri kuragenda yego jewe nagomba kuvuga ku makuru nakurikiranye ngaho ku isanganiro aha yego agasukari narumvise yuko umukuru w'igisagara cya bujumbura yavuze ko hariho isukari yazimiye eee eh. yego baturabira agasukari tukaronke turonke agasukari tudandaza kabisa mm. yego nta kindi numva cankozeko ati agasukari ukaronke kaboneke kugira abakiriya baguma baza batubata ati agasukari tukabura ati tukabura rumva tukazisanga bagiye batavuye ah ahubwo nako nimvira we kuri muri yesu ashimwe bamwinwera kayi konyene oya nsanzwe mfata n'agacupa ariko eh. mugabo urumva eh, hariho abantu benshi usanga bafata akayi sawa sawa nanjye uzondondere umunsi umwe ndaguhe abiri rero ko urazi ko nta mugabo atanga rimwe niwumva none kandi hariho agacupa wanyemereye nawe udukuntu eh, we nagwa umuhango niho unakubuze Jean Paul yatwakuye ari ariya mushiha mu cankuzo Pascal yatwakuye ari hariya igihanga Elia yatwakuye ari hariya mu cankuzo Abuna Jerome yatwakuye ari ku interekwa ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura haruguru yo ku matafari hariho na Yohani reba dutangure kino kiganiro yatwakuye ari eh, inyabiraba ni nga muri mu ya bujumbura abeshi bita rirare mwakoze cyane mwese mwari muduteza abiri yakoze Eric w'imana yarikatuma katuma amajwi muri hose ari nawe yafashije mu kubakira kugira ngo dushobore kuvugana neza ataganenge ngenda kumana jean marie vianney bantazira korumi nije nayo ndemesheje kino kiganiro ndabakingurukire cyane mwese mwari muduteza abiri abari bafise ivyiyumviro ariko babuze umurongo mwihangane kabisa ku munsi wa gatanu cyo kuwa mbere muzogerageza mwakure akirikare mu ronke ndabifuze rero kubandanya mugira ibihe vyiza na weekend nziza muri hose bye bye bera ciao